Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի միանգամից երկու հարավ-արևելյան Մարտունի եւ արևելյան Ակնա ուղություներով հակառակորդը ձեռնարկել է հարձակման փորձ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 25-ին աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել շրջվարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Արցախի պետական համալսարանում անցկացվում են զբոսավարների անվճար դասընթացներ։ Հադրութի շրջանի Մարիամաձոր համայնքի խնդիրները հետևողականորեն լուծվում են։ Ֆրանսիայի խորհրդարանում տեղի է ունեցել Արցախի պատմությանը նվիրված 15 հարց 15 պատասխան ամեն ինչ իմանալ ԼՂՀ մասին 10 րոպեում ֆրանսալեզու գրքի շնորհանդեսը։ Մոսկվայում տեղի ունեցան Aeroflot Open շախմատային մրցաշարի 4-րդ տուրի պարտիաները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 25-ին ժամը 3-ի եւ 4-ի սահմաններում շփման գծի միանգամից երկու հարավ-արևելյան Մարտունի եւ արևելյան Ագնա ուղություներով հակառակորդը օգտագործելով ականաձերծման համապատասխան տեխնիկա եւ հատուկ միջոցներ ձեռնարկել է հարձակման փորձ։ Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները նաև շնորհիվ տեսադիտարկման սարքավորումների երկու ուղություններում էլ ժամանակին հավաստանշել են ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջխաղացումը եւ կորուստներ պատճառելով հետ շպրտել ելման դիրքեր։ Բանակի առաջապա ուժերի պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդը տվել է զոհեր եւ վիրավորներ։ Մի քանի դիակ գտնվում է Չեզոկ գոտում։ Հայկական կողմը զոհեր ու վիրավորներ չունի։ Միևնույն ժամանակ Պաշտպանության բանակի համապատասխան կառույցների կողմից տրամադրված հավաստի տվյալների համաձայն արևելան ուղությամբ նկատվում է հակառակորդի կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի դղաշարժեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրադրության վերահսկողությունը սահմանի ողջ երկայնքով եւ պատրաստ են հակառակորդի ցանկացած սադրանքի տալ արժանի պատասխան։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Փետրվարի 25-ին ժամը 3-ին եւ 4-ին հակառակորդը համապատասխանաբար շփման գծի հարավարևելյան եւ արևելյան ուղություներով հատուկ տեխնիկայի կիրառմամբ անցնելով հարձակողական գործողությունների եւ կատարյալ զախողում ունենալով սովորության համաձայն անհաջող կերպով փորձել է իր արարքները վերագրել Արցախյան կողմին։ Մասնավորապես փետրվարի 25-ին Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդագրություն է տարածել, նշելով թե իբր Արցախյան ուժերն իրենց դիրքերը բարելավելու նպատակով անցել են հարձակողական գործողությունների չմոռանալով հիշատակել նաև, որ պաշտպանողական մարտերի ժամանակ ադրբեջանական զինուժն ունի կորուստներ։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտարարում է, որ վերոնշյալը իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Ավելին, այստեղ առաջանում է մի շատ པարս հարց, որի պատասխանը թողնում ենք ադրբեջանական քարոզիչներին։ Այն է, ինչպես կարող է պաշտպանվող կողմը զոհեր թողնել չեզոք գոտում։ Հակառակորդի կողմից հարձակված արկերն ընկել են գյուղի դիտարկվող տարածքում, որը գտնում է վերաբենակեցման ծրագրից դուրս։ Այս մասին ասել է Թալիշի համայնքապետ Վիլեմ Պետրոսյանը, խոսելով 3 ադրբեջանական զինուժի կողմից Թալիշ նարկակոծելու մասին։ Անընդհատ կապի մեջ եմ համայնքում գտնվող տղամարդկանց հետ։ Ես այդ պահին համայնքում չեմ եղել։ Բարեբախտաբար համայնքը ոչ մի վնաս չի կրել, զոհեր ու վիրավորներ չկան, հավաստել է համայնքի ղեկավարը։ Նրա խոսքով ապրիլից հետո սա առաջին դեպքն է, երբ հակառակորդը համարձակվում է գյուղի ուղությամբ կրակել։ Այն որևէ ձևով չի անդրադարձել Թալիշի վերաբնակեցման ծրագրին եւ գյուղում այսօր շարունակվել են շինարարական ընթացիկ աշխատանքները, ասել է Վիլեն Պետրոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը խոստացել է ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում Ադրբեջանի ագրեսիայի վկայության տեսագրությունը։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Որոշ ժամանակ անց կներկայացվի ադրբեջանական ագրեսիայի վկայության տեսագրություն, հայտնել է նա։ Քիչ առաջ մեր թղթակից Գարիկ Օհանջանյանը Թալիշ գյուղից զանգեց խմբագրություն հայտնելով, որ համայնքի տարածքում այդ պահի դրությամբ խաղաղ է, կրակոցներ չեն հնչում։ Մեր թղթակցի ռեպորտաժը կհաղորդվի երկուշաբթի օրվա թողարկումներում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 25-ին աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել շրջվարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդմամբ քննարկվել են 2017 թվականին շրջաներում իրականացվող ծրագրերին վերաբերող հարցեր, որոնց կապակցությամբ նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին։ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ երիտասարդության ինքնաիրացման եւ զարգացման պայմանների ապահովում ծրագրի շրջանակներում փետրվարի 21-ից Արցախի պետական համալսարանում անցկացվում են զբոսավարների անվճար դասընթացներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող Planet Travel Club տուրիստական կազմակերպության հիմնադիր դասընթացավար Արմեն Երանոսյանը հայտնել է, որ դասընթացներին մասնակցում է Արցախցի 18-ից 35 տարեկան 66 անց։ Դասընթացների նպատակն է Արցախի զբոսաշրջության ոլորտը զարգացնելու համար պատրաստել տեղացի զբոսավարներ։ Արցախցի երիտասարդը պետք է լավ ճանաչի հայրենի երկրի եկեղեցիները, բերդերը եւ հուշարձանները, որպեսզի կարողանա Արցախի մշակույթը լիարժեք ու հետաքրքիր ներկայացնել, ասել է Երանոսյանը։ Նրա խոսքով Երևանում իրենց կազմակերպությունն արդեն 10-րդ տարին է, ինչ նման անվճար դասընթացներ է կազմակերպում։ Արմեն Երանոսյանի խոսքով դասընթացները կազմակերպելու են մի քանի փուլով։ Մասնակիցները դասընթացների ավարտին հանձնելու են քննություն, լավագույններին տրվելու են հավաստագրեր։ Շարունակ մենք լուրերի թողարկումը։ Արցախում չգրված օրենքով համայնքների ղեկավար են հիմնականում ընտրվում տղամարդիկ։ Հադրութի շրջանի Մարիամաձորն այս առումով Արցախի եզակի համայնքներից է, որն արդեն երրորդ տարին է ինչ ղեկավարում է Լաուրա Բաբայանը։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Համանքի ղեկավարության առաջին իսկ օրերից Տիկին Լաուրան անմիջապես ձեռնամուխ է եղել ջրի հարցի լուծմանը աշխատանքը մտնելու ժամանակ հենց առաջին ծրագրից եղել է որպեսի գյուղը մատակարարվի խմելու ջրով, որը իրականացվել է շատ շուտ, գյուղը համարյա լրի ջրի մատակարարումը իրագործված է։ Խնդիրը սակայն ամբողջությամբ լուծված համարել չի կարելի, քանի դեռ գյուղացիները դժգոհում են։ Ջուրն էլ մշտական չի պատճառը, ջրացանցի վիճակն է։ Ջրացանցը կառուցվել է արդեն 15 տարի առաջ, ունի վերանորոգման կարիք։ Ջրի խնդիրը սակայն գյուղացիներին թևաթափ չի անում, հատկապես տնամերձերի մշակությունը եկամուտի ու սեփական կարիքները հոգալու հիմնական աղբյուրներից մեկն է դարձել Մայրամաձորում։ Բացառություն չի նաև համայնքի ղեկավարը, օրվա մեծ մասը անցեկացնում հողամասում։ Սովորաբար ցանում եք լավ բերքա տալիս պամիդորը։ Անցյալ տարի հավաքել եմ 1 տոննայից ավել պամիդոր։ Հարևաններին բաժանել եմ, լավ օգտագործել եք։ Մի մասն էլ հələ մնացել է չեք հասցրել հավաքել։ Անձրևների պատճառով հա, մնացել է։ Պետք է ասել, որ ջրի հարցը միակ խնդիրը չէ Մայրամաձորում։ Հարցերի գլխավերևում բնակարանային խնդիրն է։ Իդեպ 7 բազմազավակ ընտանիքից 3-ի համար պետությունն արդեն տուն է կառուցել, մյուս 4 ընտանիքը սպասում է իր հերթին։ Դպրոցի շենքը 60-ականներին կառուցված ոչ տիպային շինություն է։ Ընթացիկ վերանորոգումներով պահպանվում են եղած պայմանները, որ վերջին տարիներին արդեն չի բավականացնում աշակերտների աճի պատճառով։ Շենքային պայմանները խնդիր են նաև նախադպրոցական տարիքի երեխաների խմբի համար բացվել է նախադպրոցական խումբ, բայց այդ խումբը իրենց աշխատանք շարունակելու համար շենքի պայմանները լավ չեն։ Տեղավոր են եկակումբի մեկ սենյակում, ճունի ճաշարան, ճաշարանս երեխաները իրենց ճաշը ուտում են հանդիսությունների տանը, որը ելի խնդիր է, պետք է ճանապարհը անցնեն փոքր երեխաներին։ Համանքի ղեկավարը համոզված է, որ համայնքապետարանի շենքի կառուցմամբ հնարավոր կլինի լուծել մի շարք հարցեր, մասնավորապես այդտեղ հնարավոր կլինի տեղակայել բուժկետն ու նախադպրոցական կրթարանը։ Գյուղապետարանի շենքը տված է վերաբնակիչների, այստեղ արդեն աշխատանքները կատարելու համար մեծ դժվարություններ եք հասնում։ Ուզում եք, որպեսզի մոտ տարիներս համայնքային կենտրոն, որը մցրել եք գյուղի զարգացման ծրագրի մեջ, Այսպես լավագույն օրերի ակնկալիքով ու գյուղի զարգացման հերանեկարի հույսով Մարիամազորում արարում ու ստեղծում են օրվա ապրուստը ոչ պակաս, քան զարգացած ու ամեն ինչով ապահով համայնքներում։ Բելլալալայան այսօր Միջազգային լրահոսից Փետրվարի 22-ին Ֆրանսիայի խորհրդարանում Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել Արցախի պատմությանը նվիրված 15 հարց 15 պատասխան ամեն ինչ իմանալ ԼՂՀ մասին 10 րոպեում ֆրանսալեզու գրքի շնորհանդեսը։ Ինչպես հաղորդում են ԼՂՀ արտգործնախարարությունից, գրքի նպատակն է Արցախի մասին ճշգրիտ տեղեկատվություն տարածել ֆրանսախոս հասարակության շրջանում։ Միջոցառման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել 29 տարի առաջ Արցախում սկսված ազգային ազատագրական պայքարի պատմությանը, ինչպես նաև հարգանքի турք է մատուցվել ադրբեջանական իշխանությունների կողմից կազմակերպված հայերի ջարդերի զոհերի եւ 2004 թվականի փետրվարի 19-ին ադրբեջանցի սպայի կողմից կացնահարված Գուրգեն Մարկարյանի հիշատակին։ Շնորհանդեսին ներկա գտնվող Ֆրանսիա Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի նախագահ Ֆրանսուଆ Ռուժբլուանն իր ելույթում ողջունել է Արցախում նոր սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ հանրակրվեի անցկացումը եւ հայտարարել շրջանակի անվանափոխման մասին, այն վերանվանելով Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի։ Միջոցառմանը մասնակցում էին նաև Ֆրանսիայի խորհրդարանի մի շարք պատգամավորներ, սենատորներ, Ֆրանսիայի Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վիգեն Չիդեչյանը, Արցախի Հանրապետության ներկայացուցիչ Հովանես Գևորքյանը, քաղաքապետեր եւ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հայկական հարցերով զբաղվող հանձնախումբը գործադրելու է բոլոր ջանքերը, որ เป զի ԱՄՆ ակտիվ տնտեսական հարաբերություններ ունենա Հայաստանի հետ։ Այդ մասին Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ասել է կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման ներկա փուլի մասին, Ադամ Շիֆն ասել է, որ հրադադարի խախտման բոլոր դեպքերը անթույլատրելի են։ Պետք է մեծացնել ճնշումները Ադրբեջանի վրա հակահայկական դրսևորումները նվազեցնելու համար, ընդգծել է կոնգրեսականը։ Նա շարունակում է կողմ արտահայտվել սահմանի ողջ երկայնքով դիտարկման մեխանիզմի տեղադրմանը։ Շիֆի խոսքով կոնգրեսում հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամները պատրաստվում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման կոչով դիմել նախագահին։ Շուտով կներկայացվի նաև նոր բանաձև։ Կոնգրեսականը վստահեցրել է, որ առաջիկայում եւս ոչ մի ջանք չի խնայելու հայերին հուզող խնդիրների լուծման համար։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն փետրվարի 24-ի առավոտյան Սիդնեյում հանդիպել է նոր հարավային Ուելսի վարչապետ Գլեդիս Բերեջիկլյանի հետ։ Կողմերը քննարկել են գլխավորապես տնտեսական հարցեր, այդ թվում եւ առևտրային համագործակցությունը։ Վարչապետ Բերեջիկլյանը Նեթանյահուին ասել է, որ նոր հարավային Ուելսը կարող է Իսրայելի համար դարպաս դառնալ դեպի Ասիայի կարևոր երկրներ։ Լեռնային Ղարաբաղի համար հայերի ու ադրբեջանցիների միջև բախումների հավանականությունը առավել բարձր է առաջիկա տարվա ընթացքում։ Այս մասին ասվում է ԱՄՆ միջազգային հարցերով խորհրդի անդամ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի նախկին համանախագահ դիվանագիտության ու հակամարտությունների կարգավորման հարցերով Քենտուկիի համասարանի պրոֆեսոր Քերիկ Ավանոյի Ղարաբաղին նվիրված զեկույցում։ Քերիկավանուի գնահատմամբ նոր հակամարտությունը կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ տարածաշրջանի համար, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը Հայաստանը պաշտպանելու պարտավորություններ ունի, Թուրքիան խոստացել է պաշտպանել Ադրբեջանին, իսկ Իրանը երկու երկրների հետ էլ ընդհանուր սահմաններ ունի։ Նոր հակամարտության դեպքում կա վտանգ, որ անկարգություններ ու հումանիտար ճգնաժամ կսկսվեն Հայաստանում ու Ադրբեջանում կամ հարևան պետություններում, ինչը կարող է հանգեցնել տարածաշրջանում Ռուսաստանի ավելի մեծ ռազմական միջամտության, նշվում է զեկույցում։ Ըստ հեղինակի հակամարտությունը կարող է բռնկվել սադրանքի կամ էլ պատահական ռազմական գործողությունների հետևանքով։ Փորձագետը շեշտում է, որ անգամ փոքր սխալ հաշվարկը կարող է հանգեցնել բախումների։ Զեկույցում առաջարկվում են կանխարգելիչ միջոցառումներ հակամարտության էսկալացիայից խուսափելու համար։ Մեկ լուր մարզասերների համար Մոսկվայում տեղի ունեցան Aeroflot Open շախմատային մրցաշարի 4-րդ տուրի պարտիաները։ Aeroflot Open-ի 4-րդ տուրում ախմբում հանդես եկող Հայկ Մարտիրոսյանը հաղթանակ տոնեց։ Մանուել Պետրոսյանն իր պարտիան ավարտեց ոչ ոքի արդյունքով, իսկ Սերգեյ Մովսիսյանն ու Տիգրան Հարությունյանը պարտվեցին։ Չորրորդ տուրից հետո ախմբի աղյուսակը գլխավորումը Aeroflot Open-ի նախորդ տարվա մրցաշարի հաղթող Եվգենի Նայերը, ով իր ակտիվում ունի 3.5 միավոր։ Սերգեյ Մովսիսյանն իր ակտիվում ունի 2 միավոր, Մանուել Պետրոսյանն ու Հայկ Մարտիրոսյանը վաստակել են 1.5 միավոր, իսկ Տիգրան Հարությունյանն ունի 0.5 միավոր։ Բախամբում Արման Միքայելյանը, Արամ Հակոբյանն ու Հովիկ Հայրապետյանը վաստակել են երեքական միավոր եւ մրցաշարի 4 առաջատարներից հետ են մնում կեսական միավորով։ Ցախամբում Արթուր Ղարագյոզյանը 4 հնարավորից վաստակել է 3 միավոր եւ մրցաշարի 4 առաջատարներից հետ է մնում 1 միավորով։